més de 40 anys amb tu. tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexen vostedes benvidos a un programa máis de Galegos Novais, aquí en Radio San No 89.4 da FM. Así que eh, vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é, por exemplo, o blog, que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é gmail.com Alá nas vías de son temos, que se non fora por el esto non sale o aire, pois temos a Fernando, moi boas tardes Fernando, e come o carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, querido Armando, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. Exactamente. Bueno, pois, como xa Fernando co, xa sabe máis ou menos pois que temos preparado por aí algo de música, pois que mellor que adubiar con un pouquiño de música pre es comenzar pois cos nosos convidados. Vale. Así que Fernando, o play. Bueno, pois, Xulio, xa temos a primeira convidada Unha crítica crítica literaria Que, que é Isabel Mociño Moi ben Unha persoa das que nos vai contar moitas esas cousas E despois descubriremos unha anécdota, non? Vale <laughs> Padroeira, padroeira da, Padroeira, si sí, señor da Fundación Vicente Risco E precisamente por eso ah, queremos ah, saludar, saludar a, mm, mm. damos, eh, damos as boas tardes Moi boas tardes, Isabel Moi boa tarde. Moi boa tarde, moitas gracias por atendernos e eh, perder uns minutiños connosco para informar os nosos ointes de cousas interesantes. De, mm, mencionábamos aí un momentiño o feito da, da Fundación Vicente Risco en Allariz. E eh, coido que precisamente o sábado que ven teredes unha actuación importantísima, non? Bueno, o sábado que ven temos unha dupla presentación de dúas uh -huh. obras que concorreron ao Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. Mm. Unha delas titúlase A Costela Galega desta de Queirós, de Carlos Quiroga, profesor da Universidade de Santiago, Santiago. que é a gañadora da última edición, da 25ª edición do Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. Mm -hmm. eh, en paralelo tamén, no mesmo acto, tamén se procederá a presentación da unha obra que foi a gañadora da edición anterior da 24ª, que se titula Axao Organizacional e Cualidade de Vida, un estudo comparado do norte de Portugal e Galiza uh -huh. no campo da deficiencia mental, dunha uh -huh. autora portuguesa, Luis Alexandro Oliveira Martins Fernández. Ah, un, un, importantísimo o asunto que acabas de mencionar o ca, no campo da deficiencia mental, algo que, que está pouco estudado mm, precisamente tanto eh, na Galicia como en España, non? Sí, realmente este é unha tese de doutoramento uh -huh. eh, que o que fai é buscar, bueno, partir de unha serie de teorías de, e modelos teóricos e adaptalos ao estudo na, da, um, mm, alrededor destas institucións e das persoas que nelas traballan uh -huh. con, eh, pois iso, eh, o colectivo de persoas de deficiencia mental e ver como contribúen de algún modo a favorecer a inclusión desas persoas na sociedade, non? A súa mm. autodeterminación, uh -huh. o feito de pro, mm, promover tamén a súa participación e a autonomía, que é un aspecto moi importante. Demasiado importante tanto é si que eu por, por circunstancias teño precisamente na familia unha persoa que, que, que está atendida nun, nun centro de discapacitados deste e, e, e precisamente houve un momento que, que, que bueno, que había moitísima intensidade con respecto respecto a, a que a, os centros acolleran a persoas con deficiencia mental, pero agora quería, mm, pois está un poquinho máis aberto e, e, e non hai tanta mm, por tantas posibilidades de atender a esas persoas con deficiencia mental, non? A ver, a nivel de atendemento, é certo que como sociedade se foi mellorando, eu creo que nos últimos anos eh, os estudos e eh, as propias prácticas foron eh, tendo unha melloría importante polo feito de que, bueno, houve investimento, hai máis sensibilidade para o que a diversidade e as necesidades das persoas, pero é certo que a nivel social digamos que está como moi invisibilizado, sí. non? Uh -huh. Ou realmente che toca de preto, eu tes que vivir en primeira persoa, non? Porque alguén sí. todos temos na familia algunha persoa pois uh -huh. eh, dependente eh, sí, por distintos sí. motivos. En ese sentido, creo que só entón é cando coñeces as institucións. É certo sí. que durante moitísimas décadas as institucións de carácter religioso foron as que máis atenderon ese tipo mm. de necesidades, mm. pero, por sorte, eh, en certo modo, que se está vendo tamén é como aínda que é necesario implementar máis axudas e eh, ter unha estructura máis forte de atención a esas necesidades, houve unha melloría importante. Incluso houve, pois, como tamén a formación de profesionais eh, que respondan ás necesidades que teñen cada unha desas persoas eh, en función, pois iso, da súa discapacidade mm. ou da súa dependencia. Bueno, estamos apartando nos do tema que, que quizás a, sí. a, atendendo precisamente a ese traballo que, que se vai a presentar o sábado que debe ser terá que ser unha cousa extraordinaria, non? Porque pois vostede como padroeira será unha das persoas que, que traballarán aí tamén a, a presidenta precisamente do, da Fundación Vicente Risco participará con vostede, non? Sí, bueno. sí eh, a idea é pois iso, que se poidan visibilizar estas obras que, bueno, eh, como ensaios de ciencias sociais non sempre están nos circuitos máis comerciais, non ah. sempre chegan ao público, ni sequera están eh, en moitas librerías, senón que ás veces hai que pedilas, exprofesos, se tes interese en coñecelas. Uh -huh. En ese sentido, a Fundación fai un esforzo pois por de algún modo eh, retribuir aos autores e autoras na visibilización social dos seus produtos, non destas mm. obras que supoñen un esforzo e un traballo que está detrás. Mm. Extraordinario. Ademais, eh, bueno, nos facemos no seco dese traballo que, que fai precisamente a Fundación, pero tamén queremos eh, darlle a coñecer aos nosos ointes a figura de vostede, mm, eh, Isabel Mociño González, que, que bueno, que ten obras colectivas e traballos de ensaio, bueno, pa, para dar a vender, eh, últimamente. Sí. Eh, <laughs> bueno, darlle os nosos parabéns e felicitacións por tanto tanta faena que está a producir. Moitas grazas. Nada, cando un vai cumprindo moitos anos, pois bueno, vai usted, acumulando tamén. <laughs> Vostede é moi nova. Traballos. Eh, eh, eh vostede é moi nova, ainda ten moitísimo máis que, que, que dar a coñecer, pero no, no asunto do ensaio, vos, últimamente ten moitísimas cousas relacionadas precisamente coa xuventude, non? Sí, a ver, eu levo case 20 anos traballando alrededor da literatura infantil e juvenil. Uh -huh dende que estaba na Universidade de Santiago, arredor, bueno, fixen a miña investigación e a miña tese tamén nesa liña, E é por iso que despois de tantos anos, pois, bueno, estive nun grupo de investigación en Santiago moi dinámico, coa profesora Blanca Roch, e a partir desa, desa dinámica de grupo, eh, de colectivo, pois, bueno, estaba todo por facer, porque, en certo modo, a literatura infantil e juvenil aínda que é unha das que ten máis presenza social, é eh, probablemente a que máis configura a personalidade da, de nenas e nenos, non? Que logo serán adultos, pois a nivel científico, a nivel de estudo e de sistematización, había moi pouco, porque mm. realmente eh, había unha tese dos anos 90 da propia Blanca Roche, e logo eran todo artigos como moi dispersos de e ás veces incluso era a preocupación dos propios mestres e escritores que reflexionaban sobre as necesidades que observaban, non? Uh mm-hmm. -huh. Entón, este sentido, pois, pues, bueno, aí hai figuras importantes que deron os primeiros pasos, desde eh, María Victoria Moreno, de Agustín Fernández Paz, de Paco Martín, etcétera, de Antonio García Teijeiro, mm pero de algún modo o que fixo este grupo de Santiago dende finais dos anos 90 e principios dos 2000 pois foi iso, ir enchendo eses valeiros, eses ocos e ir buscando unha sistematización e realmente o coñecer mellor o que se estaba, o que se fixo antes, o que uh -huh. se está facendo agora ao redor da literatura para os máis novos. O sea que vostede é especialista precisamente en eso, na literatura infanto juvenil eh, galega e tamén na literatura propiamente galega, non? Sí, sí, fundamentalmente, bueno, eh, sempre atendemos a literatura de adultos, pero fundamentalmente logo centrámonos sobre todo na literatura para os máis novos. Uh mm-hmm. -huh. eh, tamén en todo o que vai alrededor da literatura, non? Da lectura, eh, uh mm-hmm. -huh. incluso das materialidades e como o libro foi cambiando uh mm-hmm. -huh. nos últimos anos coa presión das novas tecnoloxías e desas novas formas de lecer que teñen os novos, eh, o libro non quere resistes a desaparecer, por suposto, da vida da xente nova, entón busca novas formas para atraer eh, pois mm. atención de lectoras e lectores. Entón, nesse sentido, imos un pouco atendendo tamén eh, a lectura, os lectores, os procesos de pois de decodificación e das novas formas de ler eh, do mundo editorial en xeral. Claro. Eh, que, eh, quitábamos a, a voz a palabra a Armando porque quería comentar que con vostede un feito curioso, por, ah, cando sí. menos, non? Eh, no, eu, eh, era curioso porque esgarabellando un <laughs> pois buscando aí na internet, seguro. Buscando na internet, vexo que tuveches un percance nun cruceiro, non? Sí, aí pre, preto, aí no vosso mar Mediterráneo, sí. <laughs> como non ves como a vida é moi longa e eh, pasan moitas cousas. Por eso, eh, como foi a, a, a experiencia a, a experiencia esa? A ver, Pois xa van alá máis de 10 anos, mm. eh, bueno, 10 anos fixo este, precisamente no 22, porque iso foi no 12. Sí, Ajá, sí. Eh, bueno, velo con distancia, case como se fose un mal soño. un apuro, un apuro ben grande. <laughs> Eh, sí, no meu caso, eh, no do meu marido, un apuro que durou 3 horas, Carai, onde chegamos a despedirnos. Carajo porque realmente non sabíamos nin onde estábamos e sabíamos que íamos nun barco que estaba fundindo nada máis, non? Carai, carai. Entón, bueno, eu sempre que falo diso digo que as experiencias as que non acaban contigo fante máis forte. Claro pero tamén sempre me lembro de que nese accidente morreron 32 persoas. Jolín, sí, unha, unha magua, exactamente. Sí, sí. Sí, sí, eh, entón, as perdas esas, porque, bueno, tío, ao final continúa a vida, queda como unha anécdota, non? Uh -huh. Incluso, ás veces, pois é como unha marca que levas aí de, ai, che isto. <laughs> sí, e queda un pouco como Isto como Titanic, digo, sí. o peor aínda, non? Claro. Porque para a nosa desgraza, bueno, o Titanic non o vivimos esta <laughs> experiencia eh, en sí. Exactamente -huh. eh, puido ser moito peor, puidemos morrer claro. miles de persoas, claro. pero ao final, pois pues, bueno, pois pues, por sorte eh, quedou niso, nunha mala experiencia, nunha desgraza para as familias que perderon os seus seres queridos, en a, bueno, en tamén ver e ser consciente ás veces que vas en mans de persoas que son unhas insensatas que non son vos profesionais e que comprometen sí, sí. a vida de outros seres. Exactamente, porque polo bueno. visto ese barco non tiña que arrimarse tanto, tiña que ir un pouquiño máis máis distante a mar aberto. Bueno, Exacto. O, o caso sí. é que mm, eh, é unha experiencia mm, entre comillas seminegativa, sí. pero que pódese contar. E sí. entón <laughs> eh, sí. felicitámonos polo feito de que vostede eh, eh, pode eh, contalo. <laughs> Exactamente. Nos pode pues pois contalo. Sí Sí, sí, porque o mar eh, o mar Mediterráneo non é como o Cantábrico, é un pouco máis máis suaviño. Bueno, uh -huh. bueno mm, esa era un pouco a idea que tiñamos nós tamén. Eu daquela sí. que vivía en Vigo e que vía o mar da miña ventá e víamos os cruceiros que chegaban a Porto, non dicíamos, sí, sí. va, temos que facer un cruceiro, porque mm, sí. polo Mediterráneo é moi tranquilo, mm, pero bueno, a tranquilidade sempre é relativa. Sí, claro. sí, pues sí. Pois cal é, é importantísimo sí. por poder contalo, é o que o que decía dicía eu antes, non? Sí, sí. Yo, yo, bueno, esa anécdota eh, que, para que <laughs> saiban os, os ointes que, que tamén que hai anécdotas don, na vida. Dona Isabel Mociño González contounos un, un, unha cousa que, que foi experi, experiencia de, en, en principio positiva o feito de que sí, xa non sí. o contou. Pero despois falando de literatura e de infantil. todo eso, que eu vexo que, por exemplo, a persoa que lei moito mm, pois a lectura fai as persoas máis para min máis boas sa, eh, con sabenza eh, e, eh, e productivas dixéramos uh -huh. A ver, o, a lectura, eh, cada vez que lees un libro, ti empezas o libro sendo mm. unha persoa e rematas sendo outra. Sí. É dicir, a lectura vai nos moldeando como persoas e como seres sensibles e como persoas en constante cambio. Mm. O feito de ler moito implica que te expós a moitas perspectivas a moitas eh, formas de ver a vida distintas, sí, sí. Uh -huh. a experiencias ficcionais que ao fin e ao cabo están che dando eh, ensaios uh -huh. ficticios de como podería ser a propia vida ou como poderías ti incluso responder ante sí. situacións similares. É dicir, a literatura realmente, a lectura contribúe ao desdobramento, o feito uh -huh. de que ti aí, a través da ficción, es sen risco para comprometerte a ti mesmo, estás ensaiando outras vidas. Sí, vidas que probablemente nunca poderás vivir, sí. pero son vidas que experimentas, eh... e posten a pel doutros seres, eh, entras nos seus pensamentos, eh, -huh. o mellor en, incluso en cuestionarte sí. aspectos que nunca terían de por sí sido cuestionados na túa mente, no teu pensamento cotián, non? Sí, sí. Entón, ese sentido, claro que nos fai mellor persoas, porque nos fai seres máis, -huh. eh, de algún modo, cultivados, seres sí. máis cheos sí. hm? de coñecementos, eh, faite incluso eh, discutir e eh, descubrirte a ti mesmo, en ese sentido, sempre que unha persoa le moito, realmente ten unha vantaxa sobre quen non le, que son esas reflexións, esa capacidade sí. de pensamento crítico, por toda esa bagaxe que, ao fin e ao cabo, está contribuindo á súa formación e a esta enciclopedia que levamos no noso inconsciente. Sí, desde logo. Eh, mencionaba vostede antes algúns dos autores que, que, que, que comenzaron a, a facer bastante importante ou polo menos dar a coñecer moitísimo máis que, que a, a literatura infantil e eh, juvenil. Uh -huh. Acórdome de Casares, aquela Galiña Azul ou ah, Antonio sí. García Tejeiro que comenzaba Bicos e non balas, pero está pro, está proliferando a, a produción de, de, de, de, de xente nova, de persoas eh, eh noviñas que están dando a coñecer precisamente ese esas, eh, esa literatura infantil el, ah, me parece que conect, conectamos hai pouco con, con Ledicia Costas que foi sí. unha das premio Premio Nacional de Literatura uh -huh. Infantil uh -huh. bueno, que, que quero me decir, vostede como ve esa nova literatura galega eh, con respecto a infantil, os infantiles? Sí, a ver, a nova literatura galega, infantil e juvenil en particular, a boa nova é que hai renovación xeracional, ah, é dicir, es Mentre nos anos 80, bueno, incluso nos 70, cando empezaron, ou incluso nos 60 xa, non digamos, cando empezou uh -huh. Casares, uh mm. -huh. realmente a xente desas décadas eh, ni sequera coñecía os antecedentes, ni sequera claro. sabía o que se fixera nos anos 30 e incluso dende o exilio nos anos 40. Uh -huh, uh -huh. Ben é certo que dende os anos 80, e sobre todo coa entrada da lingua galega na escola, uh -huh. que é un circuito moi importante de circulación das obras en lingua galega, infantis e juvenis, eh, de algún modo que se foi facendo é eh, creando unha base eh, uh de público lector uh que a súa vez xa tiñan referentes, é dicir, a xente nova que agora está escribindo, uh mm-hmm. -huh. Lericia Costas, é un exemplo clarísimo, é das que teñen máis visibilidade, non? Sí. Con todos os premios que recibe, pero xunto con ela, eh, toda a xente que está escribindo realmente agora, uh -huh. todos eles xa son lectores de, de, esa, de Fina Casal de Rey, de Agustín Eso, Fernández sí. Paz, de Paco Martín. Por qué? Porque realmente chegaron a eles no circuito escolar, na propia escola. Uh -huh. lo tanto, xa teñen referentes, incluso eh, a nivel de literatura de adultos, é unha das cuestións que sempre falan as poetas, non? Uh -huh. Que as poetas das 90 xa tiñan referentes que viñan dos anos 80. Sí. Entón xa, de algún modo, o que va ser avanzando, renovando, uh -huh. en ese sentido, eu vexo a literatura infantil galega actual como moi eh, innovadora, uh -huh. nalgúns sentidos. É dicir, vai máis alá e ten xa debaixo unha base moi potente sobre a que seguir medrando. Uh -huh. Polo tanto, nese sentido, incluso ás veces considero, e temos a percepción, así, a xente que máis ou menos nos dedicamos a estudala, que incluso dende a periferia, porque non podemos esquecer que o sistema literario galego é periférico con respecto ao central español, non, uh -huh. castelán, uh que incluso hai unha liberdade nos nosos autores e hai un tratamento e unha naturalidade en moitas temáticas que a nivel de literatura castelá, que é moito uh -huh. máis centralizada e controlada, non hai. Por exemplo, sí. cuestións tan actuais como o abordar a morte, -huh. e que se trate con naturalidade, ou cuestións de identidade, de -huh. xénero das persoas, non as pois dende os colectivos LGTBI, uh -huh. eh, a diversidade sexual, a diversidade uh -huh. funcional, todo iso está na literatura infantil e juvenil que se está publicando. Sí, sí. Además, porque toda esta eh, toda esta xuventude, pois xa cando comenzan, comenzan con unha base porque teñen teñen xa detrás un pouso, eh, claro. un pouso polas persoas que les leen e escoitan. Exacto, teñen unha bagaxe, uns referentes, sí. e sobre eses referentes que ademais son referentes moi potentes, uh -huh. como o caso de Agustín, de Fina, de Antonio, uh -huh. eh, ou de xente máis nova como Marcos Calveiro, Ramón Caride Ogando, é dicir, hai xa unha nómina moi ampla de autoras e autores que realmente funcionan como referentes mm. e iso fai que se avance eh, ademais de, por suposto, en toda a literatura que consumen, que como vos escritores necesariamente teñen que ser tamén boas e vos lectores. Claro, aí estamos, eso o que o que en o, en realidad estamos, non sei, pub, facendo publicidade delo porque en realidade o que fai mm, vostede precisamente é eso, poñer en valor porque mm, mm actualmente como profesora na Facultade de Ciencias da Educación na Universidade de, de Vigo, no campus de Ourense, non? Sí, correcto. Dou aquí didáctica da lingua e da literatura na Facultade de Educación e Traballo Social. A parte dese mm, traballo de profesora tamén, seguro que está traballando nalgún proxecto mm, de publicación máis, non? Eh, bueno, hai liñas de investigación que ás veces dan resultados máis inmediatos e outras pois que necesitan o seu tempo, o seu pouso, non? Sí. Eh, durante anos, pois eh, na universidade temos que ademais un pouco diversificar a nosa produción. Mm, claro. eh, igual que se van publicando libros, pois mm. unha das exigencias que temos como docentes na universidade e sobre todo a publicación en revistas, onde ao mellor os traballos pasan un pouco máis invisibilizados para a sociedade en xeral, non? Mm. Pero bueno, agora no que andamos traballando, eh, ou no que ando traballando é alrededor sobre todo do libro obxeto. Hmm. Ah, bueno. De eses novos formatos, esas novas materialidades que mm. buscan pois un tipo de lector, lectora moito máis activo, moito máis de contribuir por sí mesmo a recrear significados dos libros. Uh eh, -huh. E, e de algún modo que se está vendo é iso, que mm, na sociedade actual, o, o sal, sobre todo os álbums infantís, o que están buscando é ser dinámicos, eh, pro, realiza, eh, promover colector lector unha relación activa, de busca de respostas, de encher valeiros que van deixando a propósito. Uh -huh. Por que? Porque de algún modo o que se fai tamén nas novas tecnoloxías, non? Os eh, rapaces de agora uh mm. -huh. queren moita imaxe yeah. e elementos dinámicos, non? Sí. Pois o libro infantil vai un pouco por esa liña. Claro. Uh -huh. Bueno, eu preguntaba iso porque seguro que ten algunha publicación en algunha revista. E nós temos unha revistiña que tamén é, é familiar, bueno, pero da Asociación Rosalía de Castro de Cornella. E, e entón, sí. yo mellor... mellor e ao mellor pois cabía un, un non sei, un escrito, vamos. Algunha cousa <laughs> comprometela a vostede para que Pois veña, nalgún momento comprométome a mandar algo. Bueno, pois mandaremos yo nos enderezo yo nos yo, yo os nosos parabéns ya, eh, bueno, eh, felicitacións por o traballo que se está a facer eh, e agradecerlle moitísimo que mm, nos concedera estes minutos para falar con connosco, darlle a coñecer aos nosos entes ese traballo para o vindeiro sábado eh, ali na Fundación Vicente Risco en Allariz, non? Sí. Sí, co correcto. Ás 12 da pues, pois- mañá estaremos ali na propia fundación presentando estas dúas obras. Pois moitísimos éxitos, que seguro que os terá, porque Hombre. que saiba que nós somos talismán para todas as persoas que, ente, que entrevistamos. Eh? <laughs> sí. Pois moitísimas grazas. Unha aperta moi grande e volvo a repetir o noso agradecemento Mm, Agradecida eu, unha aperta para vostedes tamén. Hasta, aperta. hasta pronto, doña Isabel. Radio Sambo cor de gospel de Sant Boi et convida a cantar, compartir i passar-ho bé. Vine als assajos del cor de gospel de Sant Boi qualsevol dimecres a les 8 de la tarda als locals de la parròquia Montserrat al carrer mossèn Cinto Verdaguer 151. T'explicarem qui som i què fem. Tu decideixes. Per cantar gospel no necessites una bona veu, afinament o coneixements musicals. Només cal que en tinguis ganes. Yeah. Cor de Gospel de Sant Boi. Vine un dimecres a les 8 a la parròquia Montserrat del carrer mossèn Cinto Verdaguer i viu la música amb nosaltres com no ho has fet mai. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. baixamos un poquinho a música e vamos, pois, a seguir cos nosos convidados desde Galicia. Eh, vamos a falar, pois, con unha das persoas eh, porque e, nos vai falar de moitas cousas, de moitos, sobre todo os alimentos. E el que te agrada. De gourmet gallego. Pero vai nos a falar, pois, Manuel Fernández. Vale. E vamos, sin máis, delacións, vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Manuel. Hola, boas, boas tardes. Boas tardes, don Manuel. Moitísimas gracias por atendernos. E, eh, eh, eh, eh, parabéns por o traballo que vostedes están a dar a coñecer nese gourmet gallego tan interesante onde se atopan eso, mm, sí. eh, alimentos gourmet. Sí. Sí, alimentos gourmet eh, solo solo galegos. Sí. Eh, eh, que, que eu creo que era somos os únicos que estamos facendo ese traballo, esa recoleta de por todo Galicia de alimentos uh -huh. que, que, que os temos uh -huh. e eh, poñelos en disposición de todas as mesas do, de, de toda España. Como sí, sí. se suele dicir, Galicia na túa boca. Efectivamente, <laughs> efectivamente. eh, lógicamente temos todo en castelán porque como estamos dirigidos bueno. a todo o mercado nacional, sí. pero así ese é o noso lema, Galicia sí. tu boca, o sea que <laughs> Vale, vale. Sí, señor. Bueno, eh, en realidad de, eh, pero eso non quere decir que afa, que afasten do galego, lógicamente no, porque no. o que van é eh, eh, presumir precisamente do galego, posto que ofrecen todos os todos os produtos mm, da terra concretamente, ¿no? Única exclusivamente, de feito, cada día nos están chegando correos electrónicos de proveedores de produtos uh -huh. que hai por toda a xeografía nacional, que, que, uh -huh. que, que lóxicamente son impresionantes e eh, moi bons, e, eh, eh, estamos contestando a todo o mundo que, que solo traballamos produtos galegos ou fabricados en, en elaborados en Galicia. Galicia, vamos, mm. efectivamente. Vale. É o noso nicho, é un, un nicho de mercado que, que eliximos, mm -hmm. eh, creo que temos o suficiente como para abastecer calquer mesa, porque temos horta, temos temos mar, E, eh, por suposto, temos carne. O sea, Exactamente, sí, señor. Bueno, o sea, todos os produtos galegos que, que con denominación de origen galego, pero que, ao mesmo tempo que mm, mm, quere decirse que todas as persoas que queiran poñerse en contacto con vostede, nada máis que teñen que poñerse na súa páxina web, que volvemos a repetir, calé? Pois www.gourmetgallego.com eh, Exactamente. Exactamente. E, e, e, ao par, e a partir dunha certa cantidade de, de, de, de, de mercado, pois o mellor, o sea, cando se merca unha cantidade determinada, a partir de aí o, o transporte case é gratuito, non? Sí, no casi non, eh, a partir de 30 euros eh, neste momento para toda a península é eh, é totalmente gratuito uh -huh. o porte eh, lógicamente temos que cobrar cando é menos de 30 euros porque oh, lógico uh -huh si non perderíamos perderíamos cartos. Lógico, sí, señor. Efectivamente. Eh, te, temos xa 400 referencias, lógicamente non Olé. temos todo porque porque sí que buscamos buscamos produtos que que nos gusten a nós, o sea que nos eh, eliximos prácticamente o fago todo a parte da elección dos produtos. Uh -huh. Mm, Lóxicamente non poñemos nada eh, na nosa web uh -huh. sin antes probalo, ver claro. como se fabrica, e, e, eh, eh, seguir a trazabilidade para saber que o que poñemos ten garantía. Sí, sí. Tastalo, eh, eh, lóxicamente. Bueno, eh. eh, eh, eh, falando de tastar, qual é o produto que quizáis teña máis demanda? Eh, nos apostamos muchísimo, están funcionando moi ben as empanadas. Ah, oh, amigo. Ah, Yo... As empanadas de, de masa, de... Sí, sí, sí. masa de madre, dixéramos. Ni, de pan. <laughs> Eso. Entonces, a ah, de verdad. Entonces, man, man, efectivamente, mandámoslas de, de un día para outro, o sea, antes das dúas da tarde do día siguiente, están en calquer punto da península. Carai, no. Y... e, en, aconsellamos como, como comelas, o sea, que, sí. a quen lle gusta así frías, van perfectamente cociñadas e preparadas para comer tal cual, sí. E se non, pois, eh, recomendamos a quen lle guste, damos instruccións para meterla no forno 10 minutos e sí, sí, sí, comela sí. como recién salida. Sí, señor. No, mm. sí, Este, eh, eso ya ya carne galega, to, lógicamente as chuletas, uh eh, -huh. es decir, bueno, ya os chuletón de carne de vaca, de bueno. ternera e eh, eh, de boi sí. debe ser debe ser unha maravilla. <laughs> sí, A, ah, xunto co regalo con co vos viños nosos, non? Os viños de, de, de alta calidade que, que bueno, pois eh, están ademais, ademais tendo moitísimo éxito no, no, nas feiras internacionais de Sí. Así é, eh, estamos eh, a, de, temos unha pequena tienda física en Sober, que é un puebliño que ah. está ao lado de Monforte, un puebliño moi pequeno. Sí. pueblo que ten unha eh, feira de viño eh, extraordinaria efectivamente o 9 e o 10 de abril celebraremosla de novo outra vez, uh -huh. está en plena denominación de orixe en Ribeira Sacra, o sea, no corazón sí. de Ribeira Sacra. Sí, señor. Sí. Con moitísimos... Entonces, de Ribeira Sacra dos viños que máis temos, pero non quer decir que non tiñamos das outras catas de claro. Orixe, sí, sí. sí, sí. Eh, Ribeira, Ribeira Sacra... Que, que, que... Ribeiro, Rías Baixas... Eh, sí, sí eh, Valdeorras e Berín. E Berín. Bueno, que, que todos eles teñen premios tanto do, do blanco como do tinto e, e, e, e o importante é que bueno que, que a xente que queira uh, achegarse precisamente a gourmetgallego.com pois seguro que será ben atendido hai que preguntar por alguma persoa en, en, en especial ou non? Non, non fai falta as, as cuatro persoas que traballamos aquí atendemos atendemos a página as 24 horas sin ningún problema eh, sin ningún problema uh -huh. chamando no noso teléfono, uh -huh. vamos. Eh, sí, eh, sí. Que a ver, pero, a ver, a ver se me equivoco, me engano, dicindo yo teléfono aos nosos ointes. 982 991 964. así é. Vale, pois, ah, pero bueno, eu eh, creo que para é o máis fácil ahora mismo é eh, todo sí, sí. na web, pero bueno, sí que nos chama xente, por suposto. Uh -huh. Hoxe, por exemplo, nos chamou xente que fixo pedidos e como estamos coa folga de transportes claro, sí, eh, vale, sí. preguntando sí, sí. Que, que claro, é eh, o convención online ten eses, eses cinco minutos que, que, claro, que se non podían o transporte pois mm. estamos vendidos non podemos suministrar o produto unha cousa que de... eh, eu quería che preguntar eh, como surxiu esta idea de do gourmet gallego, porque penso que fuches o que o Armadanzas, o Armadanzas non? Si, <laughs> sí, fun o, o Armadanzas eu, eu presubileime dunha dunha multinacional ah. eh, o, día que, o día que cumplín os 60 anos fixo, fixo día un de xaneiro un ano uh -huh. e, e eu veño do mundo do marketing e sempre me gustou moito o marketing por outro lado son un enamorado de, de, de Galicia, da, da miña terra onde, onde sí. nací aunque aunque a miña vida profesional pues estuve por toda España, sí, sí, por, sí. por as Castillas, por Sevilla, por, por prácticamente toda España. Uh -huh. E, e vendo que que o, o gallego se vende tan ben fora, uh -huh valorase moito máis fora que dentro sí. e, e por outro lado teño outra pasión que é a da gastronomía ou da, ah, da boa mesa bueno, entonces foi entonces foi a forma de xuntar coincides connosco coincide eh, ese gusto debe ser compartido non porque sí. eso de, dar boas cousas aos galegos gustanos tamén Efectivamente, entonces foi a forma de, de primeiro, dicir, non deixo a miña vida laboral porque son moi xoven e eh, estou uh -huh. pleno de vitalidade. Digo, entonces uno uno todos os meus uh ah. -huh. todos os meus gustos. Sí, mm. señor. Todos os meus gustos e algún vicio, vamos. <laughs> Entre comillas, non? Ese de vicio o, eh, o que poida chamar vicio. Sí, sí. É dicir, comer ben e beber ben, eso é, pode ser. Efectivamente. Sí. Bueno, falando de eso, falando de comer ben e beber ben, a ver, os, os ointes acabo de poñerme aí precisamente nesa vosa páxina extraordinaria, además que xa se come cos ollos. A sí. verdade é que tendes unhos, unhos packs de, de benvida e de, e de promoción extraordinarios. Cal, cal lle recomendarías o, o dos homenaxes de queixo ou homenaxe de, mm, cualquier tipo de homenaxe, non? Home, os queixos son queixos, os, os cinco ou seis queixos que temos son impresionantes, pero bueno, de picoteo é impresionante, o de carne, eu, dependendo da hora que mo digas, <laughs> eh, claro. De, dependendo da hora que mo digas, te diría, se antes de comer un de carne, está claro. Home, eh. Pero, pero bueno, si, si ahora si ahora pasas por aquí para recollerme, para ir dar unha volta por os miradores do, do Sil, de, sí. lógicamente levaríamos un pan de queixos ou picoteo sí. con, con esviñiños, <laughs> depende da hora. Para regalo, eh, eh, eso para regalo, non? Eh, porque si... Efectivamente. Porque solo, non se picoteo no, solo, solo non, non, non debe ser. Non. Moi ben. <laughs> Eh, claro, falando de comida estás, súa Xulio? E eh, despois, eh, despois outra cousa que tamén hai que está, hai que destacar, polo menos, xa que estamos falando do gourmet, destacar sí. unha cousa que tamén é imprescindible na, na, nas boas mesas, no final, non? Sí. Ese pa queimada galega, non? Sí. Hombre, hombre. Eso non pode faltar. Aí vendemos aí vendemos a pota onde se fai a queimada, masa, queimada, ma, o sea, aguardente, sí. solo hai que poñer o azúcar, porque ya algo sí. de fruta se si quere meter, porque non... Ah. es un... Ah. <laughs> entendemos que calquer ten azúcar na casa sí. é unha, unha fruta entonces eh, mandámoslo co conxuro co, coas instruccións o sea, mm. mm. ten moito éxito tamén sí, sí. por suposto e os licores E os licores, licores, a min traime de cabeza Sí, sí. A min traime de, de cabeza esas botellas tan ben feitas ou calquera mm, eh, ou unha xarra de barro pero que me traen de cabeza. Digo, qué <laughs> bien presentado está esto. Sí, sí, a verdad que... Por, eh, ahora facemos moi ben as cousas en Galicia, porque hasta ahora tiñamos moi bo produto, pero non nos sabíamos, non nos sabíamos paquetar, Mm -hmm. Pero xa se está facendo moi ben, entonces ahora é eh, que somos impatibles. Claro. <laughs> sí, bueno, sí. ou seja, que estades tendo bastante éxito e eh, eh, nos desexamos volo tamén que é importantísimo que, que, que todos os nosos ointes saiban de que poden poñerse aí na, na vosa páxina gourmetgallego.com e, eh, e pedir cualquera dos produtos que vos tendes recomendados, pois como é lógico como acabamos de decir, algún homenaxe deses ou algún pack deses tan interesantes sí. que ten viños de, de grande calidade e produtos sí. tamén de grande calidade o, mm, homenaxes que, que, que calquera ser galego e non galego pode permitirse posto que os prezos son mm, combativos, non? Sí. Por suposto, son precios que están que están a altura de lógicamente eh, os ser produtos bons non son precios que podamos encontrar en calquer lineal por aí, porque uh -huh. tamén xa non encontramos o produto, pero vamos, son precios, por exemplo, un un miño mencía que son uh -huh. porque en Galicia sempre eh tú sabes lo que estás tamén fora eh, sempre se falou dos viños galegos os viños blancos sí. e nunca nunca un tinto se, se deu un tinto galego se deu a precio, claro, porque era competir, competir con, con Rioxa con Ribera Duero, sí. pero ahora mismo hai viños a, a niveles espectaculares, sí. barricas, etc. Sí, sí. Pero un, un, un viño, un viño, os viños mencía temos todos os os do ano temos todos a sobre 9 euros, o sea, non estamos falando de nada nada do ni moito eh. menos. Bueno, o Efectivamente. Fal, sí, ao falar de gourmet xa se, xa se fala dunha cousa exquisita. Lógicamente claro. eh, eh, tendes que buscar con, mm, mm, eh, o sea, produtos exquisitos tamén e, e, e por, por lo tanto por un, un viño un viño de 3 euros que non quere decir que sea malo non, non é precisamente unha exquisitez Efectivamente Pero, por exemplo, temos cousas moi curiosas, como é o xamón dun porco celta, sí. pues, por 350 euros, 349 euros, un xamón de 8 kilos, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Eh, uh -huh. é moi escaso, hai moi uh -huh. pouquinho porco celta e, e é unha unha auténtica delicia, por exemplo. Ah, sí, sí. Bueno, eh, como ti falabas, ademais, que, que, que, con respecto aos viños tintos, os viños tintos precisamente ata aí pouco non se embarricaba, eh, non se non se non, non se curtía, digamos. Sí. E, e últimamente os viños de, de, de tanto da Ribeira Sacra, bueno, de toda a Ribeira Sacra, a, a moitos adegueiros están cultivando, sí. o sea, m, promovendo o, o, pois esa m, ese cuidado, esa proposta de, de sí. viño en, en barrica para... Sí, sí. Muy mimado. Efectivamente. Sí, sí. Casi todos os, os ten as dúas líneas xa, prácticamente todos. Uh -huh. Empezou algún fai uns anos, pero ahora prácticamente todos ten... de feito temos viños daqui de, en barrica uh -huh. de, de, de, de, por 50 euros, o sea, se están vendendo. Sí, claro, hombre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí sin, de... Eh, sin ningún problema grandes propostas para que os galegos poidan disfrutar. Os non galegos poidan disfrutar desa, de... Eh. dese traballo de, de exquisitez que estás facendo. Con respecto a, a esa exquisitez mm, no mar tamén tendes, por, é dicir, cousas do, do, do mar, tamén sí, buscades exquisitas. o mellor que hai, non? Mm -hmm. Sí, aí eh, aí temos todos eh, o que pasa que é moi difícil telo na página web, entonces prácticamente poñemos todo consultar porque eh, eh, os, un, un barco sale a mar Uh -huh. e cando sale, porque ahora mismo <laughs> casi non poden salir claro, porque claro. o, 50, o 58% do, dos gastos eh, son sí. gastos de combustible entonces non moi complicado uh -huh. pero pues, eh, luitan contra outros elementos como é, bueno, fai un pouco te, temos moi reciente o barco que desapareceu, sí. non? Sí, sí, sí, sí. entonces, si sí, salen a mar e non saben o que van traer entonces aí hai que ser moi moi prudentes e, e como non queremos dar nada de congelado e descongelado como sí, sí, sí, que hai por aí e cousas así, uh -huh. pois pues poñemos prácticamente todo a consultar, non? Sí, sí. Claro, claro, Pero lógicamente sí. porque non, non todo, é dicir, a, a oferta que podedes dar está relacionada precisamente cos produtos, pero claro, dependendo do da pesca ou dependendo da Claro, lógicamente tendes que E despois se pasamos xa ás os doces xa, vamos, eso xa... Doce, doce vamos, pan, vamos. Dicides, sí. vamos. Eh? <laughs> <laughs> o, o pecado, xa. O, es, es eso, pecado. Pero peca... de vez en cando hai que pecar algo. Bueno. Sí, pero curiosamente que eu, eu descubrí no, desde que traballo nesto, eh, non sabía que tiñamos produtos de pato e hai unha empresa ao lado de Berín que ah. fai uns produtos de pato impresionantes, o sea, que compiten con cualquera deles, o sea, Jolín. temos muchísimas, muchísimas cosas. Sí. eh, pues, as conservas de mar, sí. que son auténticas delicias, vamos. Sí, sí, sí, sí. sí. Auténticas delicias. Eu sí, te, eu, eh, por eso empezaba eu dicíndote que uh -huh. somos moi ricos gastronómicamente, muchísimo. Muchísimo, sí, sí, sí. Eu falaba con unha eh, muller que traballa precisamente no mar, mm. que é unha amiga nosa en común, ali de Moaña, ah, uh -huh. é unha tal maica, e entonces unha das veces sí, fun con el, eh, fun con ela pois ver como se eh, se, eh, o do mexillón, como se cuidaba, como se envasaba, eh, eh, cuáles eran para envasar, cuáles eran para diario. E eu le dixo, mira, todos esos camións que ves aí, mañá a estas horas xa descargaron en Barcelona. Mm. Mm. O cullón ele, pero despois tamén me enseñou uns mexillós gordos que estou vendo que nunha páxina que se me fai a boca auga, nada máis que de bueno, velos. Un gigante. Oh. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Esa é unha auténtica delicia, unha boa conserva de, de mexillón. Mm. Pois, pues, de verdade que eh, felicitámoste, sí, verdade, sí, sí. Manuel. Eh, damos as gracias por, por, por estar aquí con nosco, eh, eh, comentarlle todos os nosos ointes, todos os produtos que tendes. Eh, pasando, xa, dixeche que seleccionabas como quizás produto estrela as empanadas, pero tampouco descartas ningún, ningún dos ningún produtos. Ningún dos que hai, ¿no? Ningún viños... Pes, pescado, ningún, ningún. Pescado, carnes, embutidos, queixos, viños, despensa e maridaxes tamén entre sí. outros. Ya empanada e o pan. Sí. O pan, o pan precisamente. Sí, efectivamente. O pan mm, eh, é moi importante destacalo polo feito que o pan do país ten centeo e trigo do país. Sí. Sí, porque non é o mesmo trigo que se comercializa por aí que o trigo sí, do país. Sí. Eh, <coughs> é un pan para que non estea acostumbrado porque sí. agora a xente gusta máis o plan blandiño, tipo bagueta, sobre sí, todo a eh, xente nova, pero os que nos gusta o pan eu, eu traballei 4 anos en Sevilla e nunca comprei pan. <laughs> Le, levábamolo de aquí e congelábamolo, <laughs> levábamolo, claro, sacábamolo. <laughs> porque porque o, o pan, o que estamos acostumbrados a este pan nos moito que nos sí. guste outro tipo de pan. Sí, sí. Claro. E, bueno. e tendes un, un suministro, ah, bueno, que, a me lo con mercades ou, que me lo suministra é precisamente unha panadería de, de prestigio de, tamén aí, non? De prestigio. Descairón, sí. Escairón, sí, sí. Descairón coño. Sí. Ti. Ah, tamén da, da, da, da Ribeira. <laughs> claro. Efecti claro, claro. Mm, eh, sí, panadería, panadería Escairón. Eh, sí. Que temo o panadeiro é Nené, que é un amigo e un profesional que heredou xa do seu pai e o seu pai do seu avó o arte de facer pan en empanadas que non é nada máis pues, no, vamos a dicir algúns al, algúns das, das posibles empanadas que poden mm, pedir eh, Eu vexo ah. aquí na vosa páxina sí. a de congrio, a de sardiñas, sí. a de polo, a de zamburiñas, a de empanada de bonito sí. a, e a empanada de zorza, eh, e ao mellor hasta se hai algún capricho sodes capaces de, de, de cumprir o capricho do, do cliente, non? suposto, outro día nos chamou un que quería de polo, pero que non podía comer, que era alérgico a cebola. Pois xa ves. Propuxemos, de polo con maza, bueno, nos chamou, nos mandou unha nota, nos, bueno, sabía que, que, que, que impresionante, non? Baca, bacallau con pasas, por exemplo, tamén, non? Tamén se pode anda facer. Que, anda sí, que sí, non me gusta nada a mí. Pulpo, sí, mexillón, Aí temos máis as máis comuns, efectivamente, pero, uh -huh. pero calquer empanada calquera empanada se pode facer vegetales, etc. Eh, mm -hmm. etcétera. Ou seja, que tamén hai eh, eh, empanada <laughs> vegetal tamén para, sí, sí, para os vegetari para vegetarianos, Sí, señor. La con, grelos. Con grelos. Vamos, perfectamente. Sí, sí, sí. sí. sí. Está ben. Bueno, pois pues, eh, eh, bueno, eh, que seibas que a Marta, tu amiga, e amiga nos en común, está te escuitando. Está. Pois ben, pois ben, darlle, darlle unha aperta grande. A Marta agradecerlle que este tamén escoitando con nos. Se si sí. queres dicirlle pues, eh, sí. aos nosos ointes algunha cousa máis, nos estamos, bueno, os tes os micros abertos para para sí, que ti, para dicir o que queiras. Que, que, que a quen lle gusto galego non dude, non dude pedirnos, facernos pedidos Por suposto, estamos abertos a sugerencias, estamos é unha empresa que leva menos un ano no mercado uh -huh. e estamos abertos a todo tipo de sugerencias, estamos incorporando produtos continuamente. Uh -huh. es, eh, Cataluña, eh, do, do, todo o que vendemos online, uh mm. -huh. o 80% é para Cataluña, non é para Madrid. Oli, cara, eh? Moito menos. Oli. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pois. É que hai moito galego no Mediterráneo. <laughs> Pois... estamos eh, estamos pensando en abrir abrir moi pronto unha tienda en, en Barcelona, Fí física, tienda física, pois, sí. Pois sí, pois mm, seguro que tedes éxito, eh? se, seguro que tedes moitísimos e ademais con ese con ese cartel de gourmet, sí. seguro que bueno. aparecerán aí xente moitísimas persoas, porque claro, buscas eh, a verdade é que mm, mm, todos os produtos galegos teñen a súa ca, calidade, non? Pero o feito de que te, que vos lle poñades xa o, o, sí, o calificativo de, de gourmet, gourmet mm, coido que atrae, coido que sí, eso sí. tamén atrae, non? Eh, eu entendo que sí, pero é que son gourmet de verdad, porque sí. eh, todos os días nos ofrecen produtos, eh, somos moi... Eu, eu non, non me peleo o precio de compra. No, no. O sea, para que o, para que o proveedor non se sinta cogotado co precio. Eu entendo que un bo produto ten que ter un precio lógicamente competitivo, se non salimos do mercado non vendemos, pero, pero ten que ter o seu precio. entonces sí. eu persigo, persigo a calidad, a presentación sí. e a rapidez de entrega. Sí, é o, son os objetivos. Non, non poñemos o foco no precio. No, no, no. Porque eu entendo que, que, que se pode pagar un pouquiño máis por, por, por dar todo eso que acabo de mencionar. entonces é onde poñemos o foco eu, eu estamos conseguindo. Pois, non Temos moita pois... esperanza no mercado catalán, muchísima esperanza, porque, pois non sei se é porque hai moitos gallegos aí, si porque é, tira moito máis co mercado de Madrid, por exemplo. Mm. É que tamén tendes aquí difusores do do noso <laughs> do, Más noso que en Madrid e entón, pois eso, xa levamos aquí uns aniños de, dicindo que, que existimos e nos deixan de falar tamén en galego que non todo non todos os sitios parece que ben recibido nos idioma e entón, pois eso a, a, mm-hmm. eh, sentirnos orgullosos e acabarnos precisamente de xente como a ti que, que dades a coñecer parte, de, parte da nosa cultura e parte da nosa gastronomía que é importantísimo agradecerche moitísimo, Manuel que esteas aquí connosco e que nos des a coñecer ese, esa vosa empresa tan interesante. E que e felicitarte, darche os nosos parabéns sí, sí. e de xexarte moitísimos éxitos para que esa empresa, empresa viña aquí, aquí a Barcelona, faga, esa tenda. Faga aquí a súa tenda física. <laughs> Eh, as gracias son de miña de meu lado para o voso por, por darnos a conocer porque ahora mismo necesitamos toda todo o que falen de nós é pouco porque estamos empezando e xa sabedes que os comenzos son, sí, son, duros. son sempre máis complicados sí. entonces as grazas van desde Sober para, para todo Cataluña Pois pues, ah. moitas grazas porque daquelo que non se fala non existe. <laughs> moitas moitas grazas. Bueno, pois pues xa sabes onde nos tes, cando queiras, eh, se si tendes algún produto especial, noticia e tal, pois pues xa sabes, temos o noso contacto, tes o noso contacto e eh, cando queiras aquí estamos.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 L'Ajuntament de Sant Boi està promovent la posada en marxa d'una a peu, un instrument de col·laboració público-privada que té com a objectiu impulsar, millorar i dinamitzar una àrea delimitada dels polígons d'activitat econòmica. Actualment s'està treballant amb Prologis Park, referent logístic, per dissenyar un pla d'actuació que reforci la seva competitivitat. Reactivem Sant Boi. Prologis, Diputació de Barcelona, Àrea de Promoció Econòmica Urbana, Sant Boi Empresarial i Ajuntament de Sant Boi. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Bueno, baixamos un pouquiño esta música mm. e vamos a recibir, pois, a un gran bailador. Se si tuvera aquí, igual nos enseñaba un pouquiño a bailar. Posiblemente, sí. Eh, bailador e profesor, claro sí, que sí. Hombre. Pero o que é importante darlle a coñecer o nome e eh, saudado. Eh, pois vamos a falar nada máis e nada menos que con Fran Sieira. Así que vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Fran. Boa, Boas tardes. Boa tarde, benvido, moitísimas grazas e eh, moitos parabéns por ese traballo eh, excelente sí. que estades dando a coñecer. Cada máis mm, doucho parabéns porque eh, xa sabes, non somos talismán para todas as persoas que entrevistamos e eh, como estades nominados para poder eh, ser premiados, que saibas que eso seguro que o terás. Pois o galla, o galla cae alguna. <laughs> sí, sí. Se, sete nominacións hai, non? Sí. Sí, sí, sí, sete, nada máis, nada menos. Sí, no, ah, Franci... Ahora estamos moi contentos, non, non nos esperábamos algo así. Sí. Fran, bueno, eh, eh, eu, que, eu, a min o que me gustaría era vervos é representando a España... Claro que sí. Oh, claro, sería, eh, sería interesante, pero xa nos representaron. A xa, verdade sí, que eh, tanto que sí. Fran Sieira, compañía de danza, está a ter sí. moitísimo éxito. E, eh, Fran e, máis Arturo. E, <laughs> e, Artur, sí. Artur e, e Cisco tamén de vez en cando, tamén. non? Sí, tamén participou en... Parece... Pues, se si te mover moito, mellor non nos escoitamos ben. Pero bueno, o caso ah, é que sí. a compañía de danza franxeira eh, está tendo moitísimo éxito, non somente por ti, sol, sino tamén por todo o equipazo que tes. A máis, eh, unha que tan xogueira tamén anda con vosco, non? Sí, Aida, Aida Tarrio eh, sempre, bueno, desde que fundei a compañía no 2018, eh, estivo estivo con nós, sempre formou parte dos, do, de todos os proxectos que fixemos como, como compañía, sí. Uh -huh. E, es, e ese último proxecto extraordinario, o porque están a falar moito del, ese de mente, que sí. ten moito que ver coa mente, ten que ver co, co, co, co, co a, non mente, o, o de mente, to, todo eso que ten que ver cos que aquí en San Boi eh, eh, chamanlle a cidade dos tolos, ou se, ou se que algo ten que ver, non? <laughs> Sí, bueno, ven falando un pouquiño de, bueno, pues creemos que dunha parte da, da sanidade que está un pouco, uh -huh. sí, que está un pouco como marginal, ¿no? Como uh -huh. que, un pouco de reparo de, de, de unha parte da sanidade que, que está aí, uh -huh. que, que, é a enfermidade mental uh -huh. e, e que está moi presente, pero como a vez moi pero que non se gusta, incomoda, ¿no? falar un pouco dela. Entón, uh -huh. bueno, pues queríamos lle dar un pouquiño de visibilidade e mm e, bueno, poñeron o grande área, non? Para, non, para tentar eh, decir, unha, entre comillas, normalidade, non? A, eh. Sensibilidade para o propio eh, espectador uh eh, -huh. e, eh, transmisión de algo que existe, non? entonces que non, que non este tan afastado, tan tan escondido, por así decirlo, eh. non? Sí, sí, bueno, eh, a verdad que sempre que, que representamos mente uh -huh. eh, moitísima xente despois nos ven a saudar e, nos, e, e se sente superidentificada identificada uh -huh. ou, ou nelas mesmas ou, ou en persoas que coñecen uh -huh. que padeceron algún tipo de, de enfermidade, de non? trastorno, sí. Sí, que pode ser pois a mellor unha depresión máis leve sí. ou sí, como unha depresión a mellor que temos máis eh, máis normalizada ou ao mellor unha patoloxía un pouco máis grave, non? E, uh -huh. e bueno, sí. que están aí e que esa xente ten dereito a ter unha vida e, e, e é un pouco é, é un pouco que queremos transmitir uh -huh. na obra, non? Dar un un bueno, pois eh, darlle un, un eh, ver o lado positivo, non uh -huh. non non velo todo negro. Me decían, uh -huh. me decía algunha psicóloga e psiquiatras que entrevistei para para coller información para a obra que lle gustaría eso que se tratara este tipo de de enfermidades non sempre dende un lado tan negro, tan oscuro sí, sí, sí. que que decir, con delicadeza, gente, pero claro, que con delicadeza, felicidade. Sí. Eh. Pero eso que que tamén poden ter unha vida e poden mm, levar es, unha vida exactamente, sí. y, pat, patoloxías que existen pero que non eh, encerralas para que non porque antes pa, casi se escondía sí, as sí, persoas sí, que, sí. que, que, que, que tiñan algún tipo de patología de tipo, pois entonces escondíanse porque porque non estaban ben, porque mm. parecía pobriño ou algo, algo que non algo así parecía. Sí, sí, sí, sí. Que, como quen dicindo non existe, non? E eh. entonces vos nos, no vosso traballo estades dando a entender que, que, que bueno, ese, eh, esa esquizofrenia, por exemplo, sí. que existe en, algún, en algunhas sí. persoas, sí. pois é algo que, coa que temos que convivir e intentar tratar eh, eh axudar para que eh. desapareza ou, ou polo menos que teña un, un mínimo mm, mm sí. eh, a mínima a, mi, a mínima repercusión. Pa, pa, sí, exactamente, sí. mínimo paciente, sobre todo para facerlles eh, neses, eh, neses medios facer, eh, facelos felices a eles, sobre todo. Ah. Sí, sí, sí, está claro. Nos, nos na obra intentamos eh, representar como esforzo que faen esas uh -huh. persoas por intentar estar eh, por, por aparentar ser normales, entre comillas, eh... ¿no? porque que é normalidade, ¿no? pero, sí, pero el é ensayo xeral uh -huh. para público, a, un ensayo aberto, non? E nos uh -huh. deu ver xente eh, bueno, todo tipo, é dicir, viñeron ver familiares, pero tamén viñeron xente coñecida da danza, uh -huh. pero a min das, mm, mm, despois fixemos un coloquio con eles e das respostas que máis me chamou a atención foi dunha señora que estaba padecendo unha enfermidade da saúde mental que tiña unha depresión uh -huh. ou, ou acababa de padecer e ela entre vaguas decía que, se, que, se, que, que bueno que habíamos plasmado de tal maneira uh -huh. que, que se sentía super identificada, identificada co, sí, sí, claro, co sí. que se estaba plasmando aí uh -huh. é unha, é unha obra que remove moito eu lle digo a todo mundo que nadie vai salir diferente desa obra a min sí, me gusta eh, traballar cousas bueno, como digo, eu sempre me gusta ir a ver películas nas que chore, ría, eh, eh, disfrutes. me emocione, eh. me enfade. Y, eh, <laughs> que, máis, sí, señor. Que, pagamos que, mover ao público mellor. Uh -huh. entón, Fra Fran, para... unha obras, sí. Pois, pois de verdade que, que, que, que te agradecemos moitísimo o que nos estás contando. Por certo, queremos falar do equipo, do equipazo que tes, sí. que, que, ti, sí. <clears throat> que ti montaches. Son oito baila, bailadores e bailadores, pero que, sí. que ten moitísimo que ver tamén a música, que parece ser que tendes aí un, un, un grande eh, eh, compositor, Cristian Silva Bóveda, e ademais destacar tamén unha, unha catalana, non? Sí, Carla Diego, eh, unha bailarina catalana eh, eh, foi a que nos fixa a dirección artística ah. eh, sí, eu eh, nos dous proxectos que, que fixemos como compañía sempre quixen eh, dirección a levaran dende, bueno, pois unha persoa que non estuve no mundo do folclore porque ao final nos, nos a nos mesmos poñémonos frenos poñémonos trabas eh, decir non, eso non o fago que eso, ese paso non se pode romper desa maneira uh -huh. e entón eh, tanto no anterior espectáculo como neste, quixen que a dirección a levar unha persoa profesional pero que vira o, o folclore galego ou a danza galega ou o baile galego des, neste caso dende fora. Uh -huh. E bueno, Carla, a verdad que foi todo un descubrimento, é unha rapaza mm, moi profesional, moi implicada co proxecto, se ademais eh, curiosamente por por despois coincidencias da vida, ela estudiou psicología tamén, entón se veu super eh, implicada no na, na, na temática non a tratar hmm. e, e bueno, encantados para nós eh, vale. quedamos encantados de que unha persoa sin ter coñecementos de danza galega sí. si é profesional de outros estilos de danza eh, fora capaz de mergullarse tanto na nosa cultura e nos encantou o proceso. Equipazo, este señor, felicitacións, sí. felicitacións a ese equipazo. E ti como director de, pero esa bailarina e coreógrafa catalana Carla Diego Luque, pois tamén vos pode servir de presentación aquí en Cataluña, tendes que vir aquí, que non, non... O gallá, o gallá. Como que o gallá? Ela agora está afincada, en, agora está afincada en, en, en en Francia, en París, que traballa en Francia, uh -huh. pero pero gallá cheguemos cheguemos aí. Vamos a estar con porque no en Demente temos un formato como de rúa uh hmm. -huh. vamos a estar eh, nun festival en Olot, en Girona, uh hmm. -huh. eh, para o 10 pois de, de abril. Pues, pois pero bueno, a ver se eso é unha portiña para que Claro que sí, de, porque... desde Olot hai, é eh, unha cuña para decir vamos ao teatro griego, <laughs> vamos a te... Sí, sí, hai que, hai, hai que votar hai que votar eh, anzuelo para que estes piquen, polo menos, porque Adem, Sí, ademais sí. creemos que é un espectáculo que representa moito as nosas raíces, pero a vez eh, bueno, eh, trata dunha temática actual uh -huh. en día e penso que é super representativo do, do que se está traballando agora mesmo en Galicia e sí, sí, creemos bueno. que sería super entendible e super, bueno, que gustaría moitísimo fora, estamos convencidísimos. É que vos, eh, gracias a vos, pois, sacastes ese, eh, sacáis ese galego que estaba un pouco agochado, como algo avergoñado, <laughs> e eh, todo eso. Sin perder a raíz e ides cambiando, co, meténdolle cousas aí. E isto todo gracias a vos, a danza galega sigue medrando sí. e, sigo, e sigue sendo galega. -huh. Sí, evidentemente. Eu, eu por exemplo, poñendo o exemplo de, de Tanxugueiras, eu uh -huh. penso que que tratar a música e tratar, no meu caso, a, o baile tradicional, a danza galega, uh -huh. eh, eu e outros coreógrafos, eh, eh, bueno, penso que abre, o que intentamos é abrirnos a máis público, non? É decir, sí, o público sí. que temos, o queremos, o mimamos e o coidamos, pero, bueno, para estar no mundo hai que eh, no mundo actual hai que abrirse a, a bueno, ser máis abertos e tra tratar temáticas que ao mellor a, a, abra nos abra un abano máis grande de público, non? Para, para poder chegar bueno, mover a nosa cultura o máis longe posible, claro. Claro, sí, sí. Bueno, Porque xa o facéis a través do baile, alimentando a nosa cultura. Pero unha exposición de danza completamente diferente, de, que, que, que ten cousas do, do tradicional, do, do popular sí, galego, sí. pero que, que vos amosádala dun xeito moi moderno e eh, eh, eh, moi explicativo, casi sí. vendo vos danzar... Eh, fai... Fase lle dá... Bueno, eu cando os vía, porque eu vixo de, de, de, de cando en vez, vixo algún vídeo e tal, uh -huh. e casi case se me van os pés. <laughs> pois ese é o que faría falta, verdad, eh, Fran? Sí. Que a xente se, se implicara precisamente neses traballos que... Por certo, o, o anterior tamén o anterior traballo tamén tivo moitísimo éxito, non? Fálanos un chico. Sí, de... eh, bueno, creo que o anterior, bueno, tra, o anterior traballo eh, eh, gustou moitísimo, pero creo que nos topamos coa pandemia de de sí, cruces, claro e, e eso nos frenou un pouquiño. Uh -huh. eh, pero bueno, non a vida é así, hai que continuar e sí. pero bueno, está aí, temos moitísimo cariño e ao mellor algún día volva a sair a luz. Eh, ademais co equipo que éramos Chisco, Aida e Evo e, sí. bueno, estábamos encantados. -huh. Mm. Pero pero bueno, eh foi no 2019 o, o espectáculo de danza máis programado en Galicia, o sea, sí, que, sí. que estamos moi contentos, a verdad, porque foi o noso primeiro traballo e, e agora se pensando no terceiro, se fai falla. bueno, pois sí, sí. Eh, eh, o que temos que, que, que programar eh, sí, a, vosa intervención aquí en, en Cataluña, sí, sí. Cataluña. Que, que saiban que, que bueno que, que Francia e a compañía de danza ten que eh, Ademais Cisco expoñer. xa coñece moitos sitos aquí en Cataluña. Ai, ah, sí, tivo, sí. sí. Bueno, eu estuve con el moitas veces. Tivo pero... ocasión de vir a, a, a dar clases, sí, sí, sí, sí, sí tamén, sí. Sí, pero... Eh, de feito están, eh, tanto el como Artur están dando clases sí. en, en, en en Barcelona, sí, sí. sí. sí. Na Casa pois Galega dos Pideres foi un dos vin eu. Eu cando vin sí. Artur, digo, oye, pero se tú bailabas casta xugueiras. <laughs> sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Por eso que, a ver se... A ver se si conseguimos, conseguimos levar o, o traballo a, sí, a Barcelona ou, ou a, a calquera parte de Cataluña que creemos sí, sí. que que vai que vai gustar. Hombre, e tanto. Y estamos desexando ensinalo. Sí, señor. Sí, señor. Sí. De verdade que, eh, bueno, o traballo, o, o que estivemos comentando o, ese traballo tan importante que o, o demente, ten moitísimo que ver precisamente co, con algo que vos topastedes ou que ti topaches na, na, na investigación pois da, da Organización Mundial da Saúde, non? Que, que atopabas cousas interesantes. Ademais, mm, mm, me parece que leín, non? Ahora non, non sei se si, si me, si me, si me equivoco ou non, que, que mm, querías replantear cousas como um, palabras que se dicían ou frases que se dicían como expresións daquela estás para encerrar, non? Sí. Ou estás tolo, sí, estás para atar. Sí, en, en escena nos cuestionamos, bueno, pois pues, eh, expresións que temos no, no noso día a día, non? Sí. Estás, estás tolo, estás como unha crava, estás, sí. estás para encerrar, <laughs> eh, sí pero por que se din, non? Tamén eu, cando fixen a investigación, sí. tamén había escoitado unha entrevista que eh, que falaba un psicólogo non que, dec, que decía que porque a un neno de 4 anos lle dá vergonza decir que vai ao psicólogo, en cambio non lle dá vergonza decir que vai ao dentista, non? uh -huh. un neno de 4 anos sinte eso, que aínda non ten, bueno, pois a, aínda non sinte esa vergonza que pode sentir sí. un adulto, non? Que, que algo pasa aínda na sociedade, ¿eh? non? Para uh -huh. desistir de, uh -huh. eh, para que non exista ese estigma de cara eh, á saúde mental, non? Sí, sí, Eh, eh, bueno, eh, un pouco é eh, un pouco que nos plantexamos, non? Sí. aí deja surdeu un pouquiño porque, bueno, eu tiven eh, a miña familia padecemos algún tipo de, de enfermidades da saúde mental. Eh, sí. Eh, concretamente, meu avó padeceu moitísimos anos unha demencia senil. Ah, claro. E, sí. e despois tamén tuve, un, bueno, un primo que, que desarrollou unha esquizofrenia, entón, me fixo darlle un poquinho a cabeza e Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Y, eh, experiencias eh, particulares, sí, ¿no? Sí, sí, experiencias. Sí. É que claro, ao mellor un, un chaval que vai ao eh, dentista, ao mellor ten seis anos, pois pues é normal. Pero se si lle dicen estás como unha estás como unha cebola, regadeiro. Eh, sí. eh, pois é como dicir estás loco, no? Ou tes que ir ao psiquiatra. É, é, é estigmatizado, é o que Exactamente. Que estaba é o que, é, é o que di claro. pois... E máis ir ao psiquiatra non está mal, ni no. o eh, psicólogo. decir, si se, se un médico... Pois é un, é un médico e necesitas... Claro, sen, sen máis. bueno, eu tamén fui moitas veces o, o psicólogo. A verdade é que... Sí, eu tamén, eh? eu, sí. eu, eu, eu tamén. O sea que, a verdade é que... é eso, o que fai falta é eso, poñerlle darlle normalidade a algo eh. que que nun momento determinado, en tempos atrás, agora xa non tanto, eh. pois eh, era unha cousa mm, quizás desagradable ou, ou mal mal vista, non? O feito de que un, unha persoa fora a un especialista mm, psicólogo ou psiquiatra, non? Sí, sí. Sí, era como unha, unha pouco de, daba como un pouco de vergonza, sí. Sí, sí, porque eso na, eh, que eu non ten na familia. Eu teño unha prima que case da miña idade que non veis, eu digo lle Olguita tal, e vense a min e abrázame tal, porque eu sei que me coñece, que me coñece. Ademais está a súa irmá que lle explica as cousas. Mm. Vale. A, a ver, eh, volvemos a repetirche, Fran, que, que para nós é un grande placer e unha honra terte aquí precisamente na nosa radio e ao mesmo tempo dese, desexarche que cando veñades aquí ao lot, a ver se si somos capaces de, de desplazarnos. De sí, pero, pero non sei se será posible, pero o día 10 diste, non? o domingo de esas 12 da mañá, si, no, no, é que non me sei o nome do parque, sí. eh, pero eh, o, ao festival Sismagrof eh, o, ás 12 da mañá fai nun parque pois é eh, unha das súas sesións e somos varias compañías as que facemos ah. unha presentación aí. Ah, Nos ben, facemos como a versión curta de Demente, sí, que sí, sí. así de rúa, eh, que son como as coreografías máis máis grupais, non, da, sí. da obra, sí, sí, en sí. media oriña e, bueno, tamén pensamos que é un formato que, que está funcionando e e aí estaremos uh <laughs> -huh. representando a nosa a nosa danza. Unha de, unha demostración de, de, de como sí. a nosa moi ben, moi ben que, que seguro que teredes moitísimo eso. Xa che dixe, xa che bueno, bueno, e dices recibir máis premios. Hai hai que <laughs> hai que dicirlle a Carla que si se ven tamén ou que, que, que fagan algo de cuña neses ambientes de, de, de, de, de exposición o mellor que, que, que sabe, o mellor hasta no Palau Sí, eh? no Palau. Home, igual que igual que ven Carlos Núñez cada, cada fin de ano, pois pues, a mellor pues... Pois. tamén poden vir eh, Francieira Danza. Es, exactamente. Pois pues, ya, claro. No sé que Bueno, debemos empezar a abrirnos un pouquiño de, de cara fora, pero ao, final non, non, dan as, non dá o tempo para tantas cousas. Claro. Pero bueno, pouquiño a pouco claro. iremos, iremos paseniño claro. a paseniño, claro. a ver si vamos abrindo camiño. Eh. Bueno, nos sentímonos orgullosos e satisfeitos de que mm, pois mm, vosotros teñades non somente está está denominado, eu mencionei ao principio que está denominado en sete Mm, mm, candidaturas, candidaturas, candidaturas non? Sí. Para poder candidaturas, sí. ser premiados. Y, sí, o Gallá, me faltou a de Carla porque me dou me eh, es decir, si alguna me gustaría sería a de, a de, a de Carla, teño que decirlo, porque Anda. para mí fixo un, un traballo moi, moi, moi... Estar moi satisfeito dela, claro. Sí, moi satisfeito, sí. Claro, claro. Moito e, e bueno, eh, o, o que veña benvido é eh, e o que non o recoñecemento xa está aí, xa pasamos co, un co filtro. Sí, sí, e ademais mm, son finalistas, é eh, decir que que cando menos xa No, ten... no, non somos finalistas aínda, somos candidatos. Bueno, é eh, eh, eh, eh, presentacións que foron moitas de 400 e pico eh, propostas mm. eh, nos, eh, nos convertimos en candidatos que xa é un moi bo paso eh. Bueno, eu, eu, eu, xa vos, eu xa vos considero finalistas no, aí non hai cuartos de final No. Pois o Gallao, Gallao eh, chegamos, a <laughs> alá. Sí, sí. no. Bueno, cando menos, cando menos falase de vosotros, cando menos eh, estades claro, no candeleiro, sí, e iso e iso para min é unha, xa che digo, unha honra e ademais é, é, é Eu considerome que gabarme de vos é, eh, é importante. É, eh, hombre, tanto para, que nos temos que gabar de vos. de que o traballo pois paga a pena e de que a través da danza galega tamén se poden facer propostas interesantes Hombre, en formatos grandes é diferentes, é eh, diferentes e eh, ambiciosos e eh. Y aí estamos para dando un, bueno, intentando eso, abrir un pouco os ollos Uh -huh. tamén a quen lle corresponda de que, oye, que en Galicia tamén se poden facer de danza eh, espectáculos ambiciosos, grandes e, e, e cun, tocando temáticas complicadas, bueno, mm. eh, que hai que arriscar, pues, ya, hai que arriscar. Complicadas e actuais, porque eso actuais, precisamente eso. precisamente o, a, a depresión sí. e as mortes que, que non se din, e máis non se mm-hmm. publican mm -hmm. de, de suicidios e outras cousas veñen precisamente por por eso, por a non normalidade eh. de certas patoloxías que vos tratades con, con esa con esa mostra de, de danza extraordinaria. Sí. Uh -huh bueno, nos poñemos un graniño de area moi pequeniño, moi pequeniño, pero se si algo Hombre, axuda... Hombre, unha parte moi importante. É unha parte moi importante da, <laughs> da, da sociabilidade. Porque, eh, so, mira, sobre, sobre todo, nas persoas que hoxe hai moitas das que viven soas, con música xa non digo a vosa, senón moita da música claro. axúdelle a, a sair adiante. Mm. Claro, eu, claro eu estou sí. na miña casa, eu estou solo. Pois eu estou ali na miña casa e, e sempre hai música, sempre tiño música. Claro, é unha, un acompañamento máis, algo que intervén para que non eh. se para que non teñamos certos pensamentos <laughs> eh. <laughs> diáfanos. Bueno, sí. uh, Fran, volvo a repetir que che agradezo moitísimo a túa amabilísima atención e a, e a información que lle das aos nosos ointes, que saibas Gracias que, que agradecemos. moito que che agradecemos moitísimo e que che moitísimos éxitos. Graciña. E eu, quero, eu quero dicirche que lles des moitos saúdos a, todo a Cisco, a Artur, e como non, sí. as tan xugueiras, porque son claro sí. geniais. <laughs> Bueno, <laughs> como pois A todo o equipo, a todo o equipo que que sodes fantásticos. Fantásticos. Hasta pues outro momento, Fran. Verdade cando teñades algunha novidade que saibas o noso contacto está para Perfecto. que po, vos pois- poidades darlle visibilidade na nosa humilde radio. Pois descuida que o faremos, así o faremos. De acordo, ah, pois, moitas, moitas gracias. Unha aperta grande, Fran. Claro, guiño. chao. chao. venimos a boda todos vestidos de negro, no sé a señora novia vestida de terciopelo. Paco la vengo ¡Novios! Suerte y noche puro en velo de matrimonio era Dios que noche pese. que ens jutgin. No és culpa nostra. La pressió social, tampoc. Voler ser joves, menys encara. Si els joves no estem bé, és perquè no podem dir què ens passa. Perquè sempre ens diuen que no n'hi ha per tant, que ens ho han donat tot. Però la tristesa, la ràbia i l'ansietat són reals. Per això ha arribat el moment de trencar el tabú i demanar ajuda. Parla, comparteix, escolta. Entra a noesculpameva.cat, obertament. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, baixamos un pouquinho esta música, vámonos ir, pois... Bueno, anque que en Cataluña, pero vamos a falar do Budillo. Ah. E vamos a falar co presidente da Sobecap, con Juan Pedro. Bueno. E ah. vamos a darlle boas tardes. Don Juan Pedro Sánchez, moi ben. Sí, señor. Buenas tardes, Juan Pedro. Armando, buenas tardes. Buenas, tardes. buenas tardes, señor presidente. Gracias por atendernos. A ver, eh, nos, queremos que, nos fale la festa de Botillo, pero primero la presentación, porque parece ser que este sábado próximo hay... Eh, dos papás. O, hotel Front Art, de, de, San Boi, aquí mismo, pertinho Pues vaya a hacerse a presentación mm, de ese gran, grande evento. Fálanos de cuántos años hace ya? se Julio, Buenas tardes, también para ti. Pues ¿Cuántos años se cumplen? Pues se van, vamos a cumplir el, el decimoctavo Festival del Botillo en Cataluña, es decir, llevamos ya 18 años trabajando. Y, y estaremos en, el Hotel Forum y Congress ese próximo día 19, sí, el Día del Padre, correcto, el Día del Padre, celebrando nuestra pequeña rueda de prensa. Ahí está, a eso queríamos hablar. A partir de las seis y media, ¿no? Los que quieran pasar por ahí, o seis, me parece que era las seis. Sí, a partir de, de las seis de la tarde, los que queráis estar presentes en esta pequeña rueda de prensa, comunicado y pequeña cata de, vino que haremos también allí. o sea que... Posteriormente, como cada año, pues ahí estaremos pasando <laughs> esa pequeña tarde y dando prólogo a lo que es el, Festival del Botillo. O sea, mm, mm, ya eh, eh, la, mayor de edad, 18 años, mayoría de edad. Lo, ese día lo casan. Eso, mayoría de edad, homenaje <laughs> eh, precisamente de la fiesta del botillo extraordinario de 18 años y al mismo tiempo, pues después de la presentación, dices tú, un tast de, de, algún producto del Bierzo y al mismo tiempo, pues eso, de, ah. regado con vino también del Bierzo, ¿no? Correcto, sí, como anualmente lo solemos hacer, pues ese pequeño TAS, ese pequeño aperitivo, conocer el vino de, la tierra del Bierzo y los productos de, por ahí, que posteriormente también degustaremos dentro de lo que es el Festival del Botillo. Bueno, pues vamos a hablar eh, del Festival del Botillo, a ver, que cada año... ¿Qué, eh, a ver, ¿qué bodega viene este año? Ah... Pues eh, nos pidió con insistencia Vinos Arganza repetir nuevamente ah. con nosotros este año. Mm. Vinos Arganza. Así ah, que volvemos a estar, estuvimos contentos también en, en el otro evento que tuvimos en el 2020, que cerramos ya el, último que pudimos hacer aquí en Cataluña, tras lo que es la pandemia, y con muchas ilusiones y muchas ganas, volvemos a, repetir este año. Es decir, que esa la ilusión la tenemos puesta un año más ahí. Y sí, a pesar de haber cancelado el mes pasado de febrero por el tema de la pandemia, esa, esa nota que tenemos ahí nos hemos animado y, seguimos eh, optando por este 2022 para volverlo a celebrar y será el próximo día 2 de abril, 2 de abril a las 19 horas en el Hotel Frontier Congress ese décimo octavo festival del botillo en Cataluña. Ah, muy bien. Este sábado, entonces, el día 19, el, Día del Padre, Mm, mm, por si acaso me, me, me, olvido, felicidades por eso de Patri. Exactamente. ¿no? Eh, este sábado <laughs> la presentación, ¿no? La, la, la pequeña rueda de prensa. Pero mm, vamos a hablar de, de, la fiesta del botillo, que será el, el día 2 de abril. Que, 2 de abril, correcto. Que tienen que ponerse en contacto con vosotros para poder reservar mesa, que las mesas serán eh, medianamente eh, reservadas con, con, una cantidad mínima de personal, ¿no? Porque, que, eh, no claro. sé, cubriendo las necesidades eh, médicas que, que, que, solicitan. Ocho o seis, ¿cuántos, ¿Cuántas personas en cada mesa? Seis u ocho, ¿no? Bueno, francamente sí, es decir, estamos obligados por el tema de, la pandemia eh, y por el tema de sanidad a tener que reducir lo que es el, aforo, tanto por sanidad como por, eh, normativas del hotel, el aforo a aproximadamente a unos 200 comensales. Entonces las, mesas serán ubicadas de 8 comensales, máximo 10, espaciosas y en separación de mesas entre unos y otros Veis que reduce lo que es la capacidad a 200. Sí, sí. Eh, siempre año tras año estamos subiendo el nivel de comensales. Nos agradan de tener muchos más amigos. Eh, el año anterior llegamos a ser 320 comensales en mesa. un número alto, muy logrado y muy trabajado por la, por la Junta, de la cual nos sentimos bastante orgullosos, pero bueno, hay que contar con normativas, hay que contar con respeto a lo que es el hotel, lo que nos indica, y sobre todo pues pues tener mucha precaución y que seguimos con el tema de coronavirus ante nosotros y normativas lo primero. Hombre, o pues, sea, eh, una pequeña rolda de prensa, pero que, está eh, irá acompañada de, degustación final, pero mm, vamos a hablar entonces lo botillo, día 2 de, abril. Eh, en la fiesta del botillo, aparte de degustarlo, se hace siempre una Mm, declaración, o por lo menos se homenajea a un, a un pueblo, a una, una localidad de, del Bierzo y también a un personaje, ¿no? Correcto, sí. Es decir, eh, ya hablamos de lo que es el homenaje a el homenaje a un berciano y el homenaje a un, a un ayuntamiento. Mm. El, este año el, un, eh, el ayuntamiento que al cual le toca. Bueno, pues vamos a dar la exclusiva, aparte de que todo esto siempre lo solíamos hacer en lo que es la rueda de prensa, pero queremos pues, ya pues dar la exclusiva a todos los radio oyentes de San Boy, puesto que lo celebramos allí y, ¿por qué no? Podemos hablar ya libremente de lo que es el Festival del Botillo y, poderlo trabajar. Vale. Vamos a comentar y, aparte de la rueda de prensa, pues sí, eh, hacerlo ya públicamente para todos los oyentes, que el, el, pueblo homenajeado para nosotros este año es el pueblo de Sancedo es una pequeña localidad de la zona Sancedo. Sancedo, Sancedo, sí, sí, sí. Sancedo es una localidad pequeñita próxima a, a, Ponferrada y entre Ponferrada y Villafranca del Bierzo. es un ayuntamiento pequeñito, acogedor, y, igual que eh, tuvimos el año pasado el ayuntamiento de Noceda del Bierzo, hemos recaído en el ayuntamiento de Sancedo, el cual nos ha acogido prácticamente como todos los ayuntamientos de, de Bierzo, con mucho cariño y eh, encontramos bien el, poderlo poderlo estar homenajeado dentro de, los eventos nuestros y anunciarlo públicamente. Yo creo que ha valido la pena y hemos elegido bastante bien lo que es el, pueblo de Salcedo. Homenaje al, al Consejo de, Salcedo y homenaje a, una, persona, a un berciano ilustre, ¿no? Sí, también tendremos el Verciano Ilustre 2022, el cual pues eh, había sido propuesto ya en el 2021, pero ante la cancelación del acto del evento, pues mm, volvemos a repetir y estará el, mismo, el homenajeado, que es eh, un hijo de, de la población de Favero. Población de Favero y es eh, don David Valcárcel Canelo. ¿Podemos hablar un poco de él? Sí, porque no. Yo creo que tenemos una buena biografía de, David. Eh, es un nacido en el 57, <laughs> criado con estudios hasta los 16 años en, en el Bierzo, el cual pues ya se desplazó hacia Madrid y siguió todos sus estudios ya acabados en Madrid. Y bueno, su trabajo actualmente, bueno, y prácticamente empezó en el 1978 en eh, Radio Televisión Española. Mm. Ah. De, ahí la opción de, poderlo eh, escoger como verciano ilustre y mm. bueno, dentro de, su pequeña trayectoria que ha tenido, pues es prácticamente responsable de, operativos en, muchos eventos. Mm. Eh, eh, y este se llama David Valcárcel. Canero David Que en la Corporación Radio Televisión Española pues tiene muchísimo que ver. Mm. Sí, está prácticamente, ya tengo, como responsable operativo en, eventos, ha estado en, grandes eventos sobre Olimpiadas, como estuvo en Sydney, en Atenas, en Pekín, mm. Londres, Río de Janeiro, también estuvo en las bodas, transmitiendo las bodas de la Casa Real, de la Infanta, y ah, el príncipe ahora del rey de España. Y la proclamación del rey de Felipe, eh, IV también estuvo haciendo la retransmisión del evento. Sexto, sexto. Bueno, eh, escucha. Ah, director de medios de televisión española, un, personaje extraordinario que además eh, mm, podremos saludar personalmente cuando, cuando está el día 2 de, abril, que mm, nació en una ciudad eh, eh, eh, minera. Minera 100%. Sí, cien Favero es una de las principales ciudades mineras del Bierzo. Eh, que yo, yo, yo conozco, pues, y tengo amigos de allí, y entonces yo conozco. A mí lo que me hizo gracia de Favero fue que cuando entré dentro y veo el pozo de la mina, y de frente al pozo, me veo un cementerio, digo, ay, mi madre querida, ¿esto qué es? Sí, sí, sí. sí. Bueno. Y bajé, eh, bajé 600 metros, allí en la mina, bajé abajo, y, le digo yo al tío, digo, no bajemos más abajo, subamos para arriba, para la tierra. Sí, sí. Pues ese es el compromiso que tengo con la alcaldesa de, Favero. De Favero, ¿no? a poder acudir hasta allí con ella y, sí, sí. ver el, el, encanto de la mina a la parte de abajo, aunque bueno, yo también He estado en, una de noceda, eh, no tan profundo como tú, pero sí. <laughs> De verdad que es un placer, un pero, Pero eh, que Fabero, eh, bueno, hoy, claro, por lo que ha desaparecido, como quien dice, la mina y todo eso, pero era un pueblo vivo, vivo. Exactamente sí, es, un pueblo muy bonito y muy arraigado a la tierra, arraigado a, las minas y, bueno, todavía tiene un poco de cultura de ella. Así que vale la pena visitarlo. Además, está bañado por el río Cúa. Sí. Sí, correcto. <laughs> O sea, que David Barcalce Canedo es precisamente un, ingeniero de telecomunicaciones que tiene una grande responsabilidad en la televisión española, que por, cierto vamos a disfrutar de su compañía y seguro que le obligaremos a que nos diga algunas palabras precisamente, eh, no solamente de su pueblo, sino también de su trayectoria. Y el pueblo de, de Sancedo, ¿por qué fue elegido? Dinos, al, cuéntanos alguna cosa especial del pueblo. Bueno, en principio un poquito, porque eh, francamente fue una de las últimas estancias que estuve en, el Bierzo. Pude acercarme hasta allí y bueno, eh, el, arraigo que con el alcalde que mantuvimos con Marcos, Marcos Álvarez González, que es hoy en día el alcalde que está en funciones, le encontré una persona bastante abierta, es joven, dinámico, eh, acoge a, lo que es mucho la vida rural y lo que es eh, la gente de, la ciudad que viene a pasar a, las casas casas de, de, fin de semana que tienen por ahí tienen varias. Casas rurales, sí, Unas rutas de casas rurales a las cuales se acogen por gente que vienen de fuera y, y el arraigo que, que, me supuso lo que es la pequeña estancia que pude estar ahí en Salcedo, nos valió la pena el poder contactar con ellos, con Marcos y, y tenerlo presente aquí en el, en el festival nos supuso una alegría. Bueno, eh, cambiamos del tema de, Noceda a Sancedo un poquito más tirando hacia Galicia y yo creo que vale la pena. Sí, sí. O sea que a ah, Marcos Álvarez González lo ha recibido bien y lo, tendremos aquí para, para recibir ese homenaje, ¿no? Correcto, sí. En principio ahí está el compromiso que tenemos con ellos y, yo creo que disfrutará de la fiesta que, que vosotros eh, conocéis y que bueno, que <laughs> año tras año estamos disfrutando de ella y seguimos organizándola. Sí, sí, eso, eso haremos. O sea que el 19, mm, es decir, este, este, sábado mismo, eh, presentación mm, a, los medios de comunicación. Y el día 2, eh, grande evento, ah, bueno, mm, cubriendo las, las instancias y las solicitudes médicas que, que, hay que pasar. Pero con todo y con eso, eh, después también habrá baile. Claro. Por supuesto, por supuesto, es es uno de los temas que no dejamos nunca hay en alto y sí, podemos disfrutar de, Damián Poncel. Damián Poncel es un gran músico que también nos sorprendió mucho en la el último evento y por qué no repetir con él mismo. Claro. hay alegría y buena fiesta. yo creo que ha valido la pena. Le hemos sacado un compromiso que tenía. Ah. Francamente, ah, francamente ya tenía firmado ese día en la zona de, de, la Costa Dorada y, bueno, ante lo que es la fiesta del botillo que le gustó muy mucho, sí, sí. yo creo que nos ha vuelto a repetir y, se, se, ha cambiado. Ha propuesto ese, ese, pequeño compromiso que tenía para estar presentes con nosotros el próximo día 2 de abril. Sí, hombre. De verdad que va a ser un gran evento. Lástima que, bueno, pues las eh, eh, condiciones eh, médicas no se. Pero bueno, esperemos que sería. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero bueno, que no las. eh, la, eh, hai que ir con sentidiño, como dicimos os galegos. Claro. Con sentidiño. Sí, sí, sí. Lástima que non podamos bueno. tener la, la afluencia de outros años por culpa de, de, de eso, de la sí. pandemia, pero que si en realidad la, la demanda tiene que ser bastante eh, exhaustiva y alta, ¿no? Últimamente sí. ya, ya estáis recibiendo mm, solicitudes, ¿no? Francamente sí, a ver, eh, todavía no estaba, dijéramos... Eh presentado apenas lo que es el evento, mm. aunque nos quedan prácticamente unas tres semanas, pero ya tenemos eh, mucha gente que con anterioridad, después de haber sabido que en el pasado mes de febrero tuvimos que anular mm. lo que es el festival, nos han seguido insistiendo hasta que al final medio nos vimos un poquito obligados a, a plantearlo con el hotel y abrir esta fecha del 2 de abril, a la cual yo creo que sí, y como ya te digo, ahí hay, ya hay bastante gente para la fechas que estamos, es decir, que ¿Y eso hay que intentar, apuntarse porque esos 200 comensales que van a poder entrar sí. Mm, van a andar justillos, justillos con las fechas. O sea, y eso que nos ha presentado oficialmente. Pero bueno, nosotros estamos dándole primicia a todos nuestros oyentes de, de aquí de, Radio Samboy y te lo agradecemos muchísimo porque eh, ya sabes, eh, siempre nos recibes con mucha, eh, mucho, muy como dicen los gallegos, mucho muy amablemente y mm, te lo agradecemos muchísimo. Por cierto, mm, hablando del hotel, también mm, tendréis posibilidades de que los asistentes puedan reservar alguna habitación también a precios módicos, porque vosotros pues sí. si, se ponéis si se ponen en contacto contigo, ¿no? Eh, sí, tenemos eh, una limitación también de unas 20 plazas, es decir, 20 habitaciones reservadas en exclusiva para lo que es el evento. Mm, como siempre, un precio especial para nosotros, para lo que es el... Sabemos que es un hotel de cuatro estrellas, pero dentro del hotel de cuatro estrellas eh, han tenido la consideración un año más de hacernos un, precio especial para nosotros, en el cual yo creo que quedarse a disfrutar de, esa fiesta, de ese baile, hasta casi las dos de la mañana y luego poder descansar ahí sin tener que coger el coche, eh. aunque sea cercano. Mm. Pero bueno, el pasar a disfrutar con tu mujer, la pareja, Mm. esa noche de disfrute y a quedarte ahí tranquilamente, yo creo que vale la pena. Y después desayuno de, eh, alto standing. <laughs> Exactamente. Luego tienes un desayuno por la mañana, en lo que es el, buen buffet de lo que es el, restaurante. Ostras. Del hotel que han, habido bastantes innovaciones y eh, han habido en este parón que tuvieron que hacer pues instalaciones nuevas, es decir, yo creo que va a valer la pena. Habrá alguna sorpresa también dentro de lo que es los actos nuestros. Hmm. que eh, yo creo que, gustará más de Euro. Esperemos sí. que nos acompañe. Siempre. Todas las decisiones que hemos estado trabajando en el hotel durante estos días y, y va a valer la pena. Y siempre tenéis alguna sorpresa precisamente para los asistentes, porque eh, al final eh, cuando eh, llegan los postres, ah, de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, siempre, siempre, se sortean algunas viandas de aquella zona, viandas y, hasta alguna estancia en algún pueblo de, del Bierzo, ¿no? Sí, señor. Exactamente, siempre, siempre, siempre hay alguna cosilla por ahí para poder hacer esa, ese pequeño sorteo, esa pequeña celebración, pero también vamos a tener este año una pequeña degustación de, de Vallelongo, ah. que no hemos hablado de Vallelongo ah. Pero ese, ese que es otro promotor o otro, otro otra persona, ah, bueno, otro otro espacio que tenemos que, que destacar, ¿no? Es un espacio a destacar, es un colaborador que, como sabéis, siempre estamos trabajando para aportar eh, colaboradores nuevos que entren a conocer lo que es el Festival del Botillo. Y Bailongo es una fabricación de, quesos, ah. quesos y vinagres eh, al estilo puro de pueblo con ajo, mm. que estará presente, estará arraigado y estará la degustación que también haremos en, en la presentación. Y volver a destacar, como siempre, que cada año lo hacía, es decir, siempre ese distribuidor que es este embutidos Santa Cruz de, de, Montes, ¿no? Santa Cruz de Montes estará, pues sí, es el proveedor para nosotros de, todos los productos del Bierzo, de toda la vida. Rey Don Botillo. El Rey Don Francamente, siempre colabora con nosotros, siempre está ahí, y yo creo que un año más degustaremos ese producto, ese buen plato de saltar ahí en la mesa. señor. Hay que destacar una cosa que, que, muchos de los asistentes en años anteriores también lo destacaban, que es precisamente la, la recepción de los asistentes mediante gaitas y, tambor que, siempre tenéis, pero que mm, eh, el aperitivo, entre comillas, que es una, una primera comida casi, que eh, está siempre acompañado no solamente de productos del Bierzo, sino también de degustaciones especiales que hace la cocina de del, hotel, ¿no? Sí. francamente, aportamos lo que es eh, productos nuestros del Bierzo para dar esa pequeña presentación de, lo que es el Bierzo en sí y el hotel, pues también aporta lo que es el tema de, los aperitivos. Es decir, como bien sabéis, es un aperitivo bastante amplio el cual una vez eh, cuando llegas a la mesa pues no sabes por dónde continuar, si por el botillo o ya <laughs> saltarte al postre, pero bueno, es el catering que año tras año intentamos superarlo, intentamos mejorarlo entre el hotel y entre lo que es la junta de, Asobecat y ese año, un año más, sí, Rafa, Rafa, el director de cocina, mm, ha logrado el, poder seguir levantando ese, platos que, pasiones que nos sorprenden ahí. Mm, hay que proponerle este año que mm, que sofría eh, un poquito unos trocitos de, de, de chorizo picante y, y, normal, para, para que mm, por, se pueda degustar tanto frío como caliente. Muy buena idea, Julio. <laughs> claro. Muy buena idea. Yo creo que siempre entre todos tenemos que aportar ideas nuevas y claro. tal. Y oye, pues es una pequeña anotación que, mira, sí. Eh, acaba, acababa de hablar con, con, hace poco y bueno, ahora en, cuatro letras en un correo en el WhatsApp pues lo, escribimos. a ver, una tontería, pero que mm, también se puede, es decir, comprobar la degustación en caliente y en frío. Y, Exactamente, es, simplemente un golpe de, sartén, un golpe de aceite, pero que vale la pena. Sí. pero que a los camareros no les vayan a pedir huevos fritos, ¿eh? <laughs> no, no, no, ya, ahí sí que no, porque ya sería me vais a dejar el botillo ya de banda. No, no. hablando de todo un poco, quiero decir que la oferta que hace el, hotel es extraordinaria y además los que, mm, bueno, por culpa de alguna, ah, mm, algún régimen especial no pueden degustar el botillo, tienen otras alternativas que el hotel les ofrece y el propio, bueno, la propia Sobeca también les ofrece. Alguna persona que no puede tomar el botillo puede mm, pedir a lo mejor un pescado u otra carne, ¿no? exactamente. Bueno, francamente estamos abiertos eh, a todo tipo de sugerencias, es decir, en sí, estamos dentro del hotel, dentro de la cocina, dentro de la gastronomía, que es el Hotel Frona y Congress, y la oferta no es simplemente nuestra, la presentación del botillo, que es, dijéramos, la presentación en sí. Estamos pues abiertos a cualquier tipo de, problema que podamos tener y solventarlos solventarlo con la cocina. Exactamente, pues ahí, como bien has dicho, indiscutiblemente de la presentación del rey de un Botillo, pues tenemos la opción de carne o pescado. Vale. Son dos opciones a las cuales, pues, si uno por X no puede, no le apetece, encuentra que es un plato tal vez algo fuerte para él a la hora de, la noche, pues puede tener esa opción. Pero no obstante, ya eh, creo recordar que la edición pasada, mm. anterior o la anterior a esa, tuvimos un celíaco. Claro, por eso, por eso digo que, por eso digo que hay que destacar eso, el hecho de que, de, sí, sí, sí, bueno, es la persona celíaca que nos propuso lo que es el tema de, de plantear un menú especial para él. Ah, hablamos con, con el hotel, hablamos con cocina y sin ningún tipo de problema se escogió lo que la persona nos comentó. Por eso, por eso, por eso. te digo que no es obligatorio pues el tema de, de, de, Don Botillo. Sí, eh, la fiesta del Botillo pues es una reunión de, sociedad. De amigos. De, amigos y de sociedad y, bueno, un homenaje al, propio elemento mm, característico del Bierzo, pero que, que, no evita el hecho de que, bueno, pues alguna excepción puede, puede existir por el hecho de que, bueno, pues no, sé, no todo el mundo puede eh, tener... Eh, posibilidad de, de degustar. Pero bueno, que, que, quería destacarlo por el hecho de que eh, a esa reunión se puede asistir aún sin tomar el botillo, pero sí mm, celebrando esa fiestaza que el botillo en Cataluña también cumple años, 18. Sí, señor, 18 años. Eh, buscaréis, pa, eh, buscaréis cura para casarlos, ¿no? Para casarlos, ¿no? <laughs> Bueno, francamente, este año cura, cura no. Tuvimos en la edición anterior eh, Don Jesús, homenajeado en, en el decimoséptimo Festival de Botillo. Debería estar presente, pero bueno, la distancia de ahí, ahí está. Hmm. Pero bueno, intentaremos estar con esa mayoría, mayoría de edad para lo que es el festival, esos 18 años ahí, que seguimos trabajándolo con ellos. Y yo creo que el podernos juntar en la mesa con buenos amigos y disfrutar de ese día es es lo mejor de la, de la fiesta en sí. Sí, sí, pues, desde luego, indiscutible. Eh, Juan Pedro, felicitarte, desearte todos los éxitos posibles con ese grande festival que hacéis cada año y que, bueno, pues eso, mm, mm moitos parabéns, como, como decimos los gallegos, y que eh, tengáis muchísimo éxito. Mm, bueno, pues seguro que los que lleguen tarde pues no, no podrán <laughs> apuntarse a esa grande celebración, pero después de, del sábado que viene mm, seguro que ya tendréis eh, publicidad de todos los mm, asistentes y seguro que, mm, bueno, pues esos 200 comensales se apuntarán rápidamente. Francamente sí, es un problema para nosotros el no poder acoger a, más amigos, a más bestianos, pero las normativas de hotel, tanto sanidad como hotel, nos lo exigen así. Y ahí, está, decir, este año tenemos que jugar, eh, dijéramos, mm, en la Champions League. El año que viene subiremos a la Champions. Eh, Muy bien. Muchas gracias, Juan Pedro. Eh, un abrazo para vosotros, un abrazo para los oyentes de, de Radio Samboy. Y bueno, decirles que el próximo día 2 de abril les esperamos a todos en el 18 Festival del Botillo en Cataluña 2022. mucho de acuerdo, Juan Pedro. Muchos éxitos. abrazo. Hasta luego. Fernando, moitas gracias por acompañarnos esta tarde. E como non, Xulio, tamén por acompañar a ti, como sempre. Que non vou dir acompañándome a mí, senón que estamos acompañando un ao outro. <laughs> Moi ben, moi ben. Bueno, pois, pues, queridos ointes, que saiban que o vindeiro xoves outra vez estaremos aquí para poder darlles eh, dúas oriñas de radio en galego e pasalo agradablemente. Ata o vindeiro xoves, queridos ointes. Amigas e amigos, como digo sempre que a noite sexa o vosso descanso, a rúa vosa liberdade, e queñes falou, Armando Fernández, aquí en Galegos Novais.